Eran behar da pastoren arrakastaen probatzeko, 2000 eta hogeita bilat artino pastoren zerrenda beteik dela, et urtost, bos mila bat jente huiantzen dela, hoien lanaen ikusteko. Hoai, antolatzia baizik ezai batzen muskili urdinarbe alauano game zihigai ondoko urtein antako, sibeko jauna igan urteko petiareko pastoren antolazalek die funtsian ideia hoi abiazi. Dominik Eperra. Ba, eta siboko jaun alkartik, badik, misimentu hoi, bon, behekuk mitiaren eta besten beharra ukeitez uh, eh, eh, ez laguntzeko, espezien lagun handi nimena uh, eh, baimean eta ikusi diagu be alkartasun bat sortu dela, alian dekara bezala, eta ikusten diagu bat bestien beharra e bat dugul, eta ukeiten ahal dugul, eta, eta Hola, aipatzez, uh, eh, aiguntia zentako, zentako etzen holako zerbait egiten ahal, uh, eh, badukek, uh, eh, uh, nola behar beharan, Altukek listatzen ebai e, ze, ze baden herrietan, herrietan madu tresna zer nahi egin hortako, eta inurkezekik nun, ordin bat abestik altatzen nik nun hartu zunien oi, eta agizala badu han, eta handu nabai lehen eben ziamen ez dukor, eta oholako, uh, oholako duk, ordin halbadia bibilkatzen e, ez oro berlekin mentuz, baina jakiten nun ze baden, eta, eta beritzen ebai azkenin, kutsa bat egiten balin bada, aldukek sos uh, aldeti laguntzen zerbait balin bada, eta Ez pari beharrik, aldukek mentuz, eh, eh, hobekitzen uh, eh, aldeti, bai estrada batentako, edo bai uh, trebatzeko taulentako, edo beti zerbait ekarten alduk. Wai dena lantzeko da eta jadanik hama herriek bena dostarzua na emanik die, bena denge ez dela finkatuik, hortazten du batzorde hortan parte hartzen dian, ebai aian dedavantek. Bai, bo, horro izki batzeko duke, oan omena ideia, zian aminibat bat, bon, soz soz eh, lehenik hori pentsatzen behitugu e, budget azkar bat, eh, budget handi bat behar behita, soz handiz behar behita pastoalan antolatzeko. Zuma da budget bat erraiten hala pepres, eh? Ez eh, ze, fe, uzatzen ziane eta berroita hamar mila goiti, eta bon, guk aldepetik egin diagu beste modela bat haitatu behitu, bena uh, mini bat errisku handia duke bai herrien tako, zerbait gaizki juiten bada, Uh, eh, Asuantzak badakiagio bat dela, bena huk denboa txarran aldetik eta hartzen die eh, zerbait ezpada untsa juiten hek ha, kontuetan hartzen die, bena geho epidemia bat bezala bat bada, hor bezala asuantzak ez dik deuze hartzen, eta hor din kutsa bat eh, egiten bagunin, wala, nekezia bat, herri batek nekezia bat bat inbazin, amini bat bestik horziatekila ebai herri horren laguntzeko, eta geho hoi sozan aldetik eta geho baduk eh, material txipi, hola mustrakako estradake, eh, badakiak urte hoz baita eh, plantatzen diela borda batetan edo, eta material beti behar material txipi amini bat, eta geho gaizahan hanitz, hola arropak ebai herri bat eta ik, bestila prestatzeko, eta amini bat gaiza hoien, hoen bilgune bat, eta herrik amini bat harremanetan ezarteko, Eh, eta herrien laguntzeko batetik bestila informazionian iganazteko eta Sosgaltuetan, tauladak, budjetan jaikitzian, ala wano, agopen biltzian laguntilio alkarte hunek, alkartasun kutsabaten ideia aipatuik izan da ebai.